Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Այսօր լղիմ մարცხորորդի արտահերտ նստաշրջանում ընդունված պատմական որոշման օրն է։ Շնորհավորական ուղերձներ Արցախի վերածնդի օրվա արդիվ։ Պարգևատրման հանդիսավոր արարողություն Արցախի նախագահի նստավայրում։ Ստեփանակերտի Մուրացյանի անվան քաղաքային գրադարանում բացվել է գրոց տուն։ Փետրվարի 20-ը սոցիալական արդարության համաշխարհային օրն է։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ 1988 թվականի այսօրը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մարզխորհուրդը արտահերտ նստաշրջան հրավիրվեց, որում ընդունվեց որոշում դիմել ադրբեջանական եւ հայկական ԽՍՀՄ-ների եւ ԽՍՀՄ գերագույն խորհուրդներին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը Ադրբեջանի կազմից դուրս բերելու եւ Հայաստանի միացնելու խնդրանքով։ Մարզխորհրդի արտահերտ նիստը շարունակվեց մի ամբողջ օր։ Այդ ընթացքում հազարավոր մարդիկ փողոցում ձյան տակ սպասում էին նրա որոշմանը։ Արդեն ուշ գիշեր էր, երբ ժողովրդական падգամավորները ընդունեցին պատմական որոշումը։ Նրանք դուրս եկան դահլիճից միանալով հանրահավաքի հազարավոր մասնակիցների, ովքեր ցնծությամբ ողջունում էին սեփական անկախության եւ ազատության առաջին րոպեներն ու ժամերը։ Նստաշրջանը ըստ էության կանխորոշեց Արցախի ազատագրական պայքարը ադրբեջանական կողմը մարզի Հայաստանի հետ վերամիավորման որոշմանը պատասխանեց ագրեսիայով։ Հակասությունները շտով վերաճեցին բաց արճակատման, այնուհետև տևական արյունահեղ պատերազմի։ Արցախի վերածնդի օրվա արդիվ նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել։ Ուղերձում ասված է. Սիրելի հայրենակիցներ, Արցախի հանրապետության իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ Արցախի վերածնդի օրվա արդիվ։ 30 տարի է անցել այն օրից, երբ մեր ժողովուրդը միասնական ու միակամ ոտքի ելավ իր վճռորոշ ձայնը բարձրացնելով հանուն մարդու իրավունքների պաշտպանության։ Դա խաղաղ եւ արդարացի պահանջ էր, որին Ադրբեջանը պատասխանեց Բաքվում, Սումգայիթում եւ այլ բնակավայրերում հայ բնակչության կոտորածներով, բռնի տեղահանումներով հազարավոր մարդիկ դարձան այդ հանցավոր քաղաքականության զոհ։ Ադրբեջանի կողմից մեզ պարտադրված անհավասար եւ արյունալի պատերազմը ել ավելի կոփեց մեր ժողովրդի կամքը, միավորեց համայն հայությանը մեր պապենական հողը պաշտպանելու եւ նրա իրական տերը դառնալու գործում։ Այդ միասնության եւ համախմբվածության, մեր ժողովրդի հարինասիրության եւ ազատատենչ ոգու շնորհիվ մենք կարողացանք ոչ միայն դիմակայել սանձազերծ հակառակորդին, այլև տոնել մեծ հաղթանակներ։ Եվ այսօր 30 տարի անց կարող ենք հպարտորեն արձանագրել, որ մեր ժողովրդի ընտրությունը ճիշտ էր, որ մենք այլ ճանապարհ չունեինք։ Մայր Հայաստանի եւ Սփյուռքի մեր քույրերի եւ եղբայրների հետ միասին հերոսաբար պաշտպանեցինք վտանգված հայրենիքը, վերականգնեցինք ավերված տնտեսությունը եւ ստեղծեցինք կայուն հիմքեր նրա հետագա զարգացման համար, կազմավորվեց պաշտպանության բանակը, որը դարձավ ոչ միայն մեր երկրի, այլև տարածաշրջանի կայունության եւ խաղաղության երաշխավորը։ Ծնվեց ու դաստիարակվեց մի սերունդ, ում համար հայրենիքի ազատությունն ու անկախությունը բացառիկ արժեքներ են։ Թանկագին բարեկամներ, ես ավելի քան վստահ եմ, որ մեր ժողովուրդը կյանքի է կոչելու իր բոլոր նվիրական իղձերն ու նպատակները։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ բոլորիս պետական կարևորագույն տոնի կապակցությամբ եւ մաղթում խաղաղություն ու մեծագույն հաջողություններ մեր հայրենիքին ու ժողովրդին։ Ասված է Արցախի նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Արցախի վերածնդի օրվա եւ Ղարաբաղյան շարժման 31-ի արդիվ ուղերձը հղել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ուղերձում մասնավորապես ասվում է. 1988 թվականի փետրվարի 20-ին Լեռնային Ղարաբաղի Մարս խորհրդի արտահերտ նստաշրջան ընդունեց որոշում, որով արտահայտում էր արցախցիների ազատ ինքնորոշվելու կամքը։ Երեք տասնամյակ առաջ Արցախի արդար պահանջին ու պայքարին միացավ ողջ հայությունը։ Այսօր նշում ենք այդ պատմական շրջադարձային իրադարձության 30-րդ տարեդարձը, որը Արցախի հանրապետությունը իրավան փրկել է Արցախի վերածնդի օր։ Ավելին, այն դարձավ հայ ժողովրդի վերածնդի օրը։ Մոնտեն ճիշտ էր ասում, երբ ընդդում էր, որ եթե կորցնեինք Արցախը, կշրջեինք հայոց պատմության վերջին էջը։ 1988 թվականի փետրվարի 20-ը հայ ժողովրդի միասնության, վճռականության եւ ազգային զարգացումի պահն էր։ Մեր ժողովրդի խաղաղ եւ օրինական քայլերին Ադրբեջանը պատասխանեց Սումգայիթում եւ այլ վայրերում կազմակերպված կոտորածներով։ Արցախի հայությունը թիկունքում ունենալով համայն հայության աջակցությունը կարողացավ պատվով դուրս գալ այդ ծանր փորձությունից։ Մասնավորապես ասված է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ուղերձում։ Արցախի վերածնդի օրվա արդիվ 3 նախագահի նստավայրում տեղի է ունեցել ապարքեվատերման հանդիսավոր արարողություն։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Նախագահային ստավայրի դահլիճում երեք հավաքվել էին նրանք, ովքեր 30 տարի առաջ համախմբվել էին անիրական թվացող գաղափարի շուրջ եւ միայն անմնացորդ նվիրումի ու անվեհեր ծառայության շնորհիվ անիրականը դարձրել իրականություն։ Շարժման 30-ամյակի կապակցությամբ ազատագրական պայքարում մատուցած ծառայությունների պետականակերտման գործում ունեցած ավանդի համար նախագահ Բակո Սահակյանը 3 Գրիգոր Լուսավորիչ, Մեսրոպ Մաշտոց երախտագիտություն պետական ապարքևների է արժանացրել քաղաքական ու ռազմական մի խումբ գործիչների Արցախից ու հեռացնելու Հայաստանից։ Այսպես առաջին ցույցերի կազմակերպիչներից մեկը ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատար Արկադի Կարապետյանը արժանացավ Գրիգոր Լուսավորիչ շքանշանի։ Առաջին ցույցերի մասնակիցները հիշում են Արցախի պետական համալսարանի այն տարիներին Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտի դասախոս շարժման ակտիվիստ Գրիգորի Աֆանասյանի կրակոտ խոսքը սովետական իշխանության հակահե քաղաքականության եւ Մայր Հայաստանին վերամիավորվելու իրական պահանջի մասին։ Այնիշ տրամաբանական էր իրականություն դարձավ իր խոսքում նշել է Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանով ապարգևատրված Գրիգորի Աֆանասյանը։ Что было разумно, стало действительно. Что было действительно, стало разумно. Հայրենիք ամենօրյա նվիրում ու աշխատանք է պահանջում, ասել է ազգային ժողովի падգամավոր Արթուր Թովմասյանը, ով նույնպես ապարգևատրվեց Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանով։ Հայրենասերները դրամային արցախցիներն են, ովքեր ապրում են հայրենիքի սահմաններից դուրս եւ չեն մոռացել Արցախը։ Արցախում ապրում է 150 հազար հայրենապաշտ մարդիկ Արցախյան շարժման ակտիվիստ Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Պատմության ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Մելքոնյանը երեք նույնպես ապարգևատրվեց։ Մենք պատմաբաններս բախտ ենք ունեցել շփվել կենթանի լեգենդների հետ։ Մեր ավանդը միայն այդ հերոսությունները վավերագրելն է, ասել է պատմաբանը։ Ուզում եմ, որովհետև տեսնում եմ դեմքեր, որոնք որ 18-րդ դարի մեր Արցախ պետության խամսայի մելիքության սահմանները գծեցին։ Եվ այս վերջին 1.5 տասնամյակի ընթացքում ես պատիվ ունեցա հորադեզից մինչև մռավ բազմիցս անցնելու այն խրամատներով, որը դուք գծեցիք մեր հայրենիքի արևելյան սահմանը։ Իմ խոնարհումը ձեզ բոլորին։ Նախագահ Բակո Սահակյանը շնորհավորանքի իր խոսքում տոնը կարևորեց որպես հայ ժողովրդի նորագույն պատմության ամենավառը ջերից մեկը։ Այս տոնը ավելի է պարտավորեցնում մեզ լինել ուժեղ ու միասնական, շարունակել ամրապնդել մեր անկախ պետականությունը, երկրի պաշտպանունակությունն ու անվտանգությունը, զարգացնել տնտեսությունը, բարելավել ժողովրդի կյանքն Արցախում, ասել է Բակո Սահակյանը։ Դուք կանգնած եք եղել Արցախյան շարժմանակունքներում եւ արել եք հնարավորը մեր անկախ պետականության կայացման ու զարգացման, հարազատ ժողովրդի եւ արենիքի պաշտպանության ուղղությամբ։ Այսօր էլ ձեզնից շատերը շարունակում են արժանի ներդրում ունենալ մեր երկրի արժեվ տարածած քննությունների ուղղման եւ նրա բարգավաճման գործում։ Վստահ եմ, որ բոլորս միասին համատեղ ուժերով կիրականացնենք մեր ժողովրդի նվիրական իղձերն ու նպատակները, մեր մեջ վար պահելով 1988-ի ոգին։ Գրեթե 8 տասնյակ ապարքեվատրվածները հանդիսավոր արարողությունից հետո ավանդույթի համաձայն վավերացրին հիշարժան օրը նախագահ Բակո Սահակյանի հետ լուսանկարվելով Բելլալալայան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր աշխատանքային խորհրդակցություն է հրավիրել նվիրված Best Metals ընկերության 2017 թվականի գործունեության եւ 2018 թվականի նախատեսված ծրագրերի հետ կապված հարցերին։ Հատուկ անդրադարձ է կատարվել Կաշենի լեռնահանքային համալիրում իրականացվող աշխատանքներին։ Երկրի ղեկավարը նշել է, որ Base Metals-ը հանդիսանում է հանրապետության ամենախոշոր արտադրական միավորումներից մեկը, որի գործունեությունից է նաև կախված մի շարք ոլորտներում տարբեր ծրագրերի հաջող իրականացումը, հավելելով, որ հանքարդյունաբերության ոլորտը եւ դրա զարգացումը մշտապես լինելու են պետության ուշադրության կենտրոնում։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էին պետնախարար Արայիկ Հարությունյանը, Base Spak բաժնի տիրական ընկերության գլխավոր տնօրեն Արթուր Մկրտումյանը, բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ։ Մյունխենի անվտանգության համաժողովը հնարավորություններ բավական հեղինակավոր հարթակում ներկայացնելու Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության հիմնական առաջնահերթությունները, խոսել տարածաշրջանային վտանգների մասին, ներկայացնել վերահաստատել մի շարք հարցերի շուրջ հայկական կողմի տեսակետները։ Այս մասին ասել է Արցախի նախագահի խորհրդական Տիգրան Աբրամյանը, անդրադառնալով Մյունխենում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ելույթին ու կատարված շեշտադրումներին Եվրամիության հետ համապարփակ եւ օնլայնված գործընկերության համաձայնագրից տարածաշրջանային մարտահրավերներ, Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացի ընթացիկ մոտեցումներից հայ-թուրքական հարաբերություններ կամ դրա բացակայություն, Հայաստան-Ռուսաստան դաշնակցային հարաբերություններից Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություն հարաբերությունների խորացում։ Երեք Ստեփանակերտի Մուրացյանի անվան քաղաքային գրադարանում բացվել է գրոցտուն։ Գրադարանի տնօրեն Մարիա Խաչատրյանն ասել է, որ նախաձեռնությունը իրենց գրադարանի ակտիվ ընթերցողների առաջարկն է։ Ես վստահ եմ, որ այսօրվա մեր սերունդը լինելու է ավելի գրագետ, բանիմաց, նպատակասլաց ու նախաձեռնող։ Ես համամիջ եմ այն կարծիքին, որ իբր մեր օրերում մարդիկ հեռացել են գրքից, ընթերցանությունից։ Մեր ընթերցողները գրադարան են գալիս գրքով հոգևոր սնունդ ստանալու, նշել է Մարիա Խաչատրյանը։ Միջոցառմանը գրողներ Դավիթ Միքայելյանը եւ Նվարդ Ալեքսանյանը ողջունել են գրադարանի մշտական ընթերցողների հետաքրքիր նախաձեռնությունը եւ համոզմունք հայտնել, որ այն ծառայելու է այն նպատակին, որի համար կոչված է։ Այնուհետև գրադարանի ընթերցողները հանդես են եկել ասմունքով։ Այսօր սոցիալական արդարության համաշխարային օրն է։ Այն նշվում է 2009 թվականից։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան այդ տոնը նշելու որոշումը կայացրել է հատուկ բանաձևով, որը ընդունվել է 2007-ի դեկտեմբերի 18-ին։ ՄԱԿ-ի անդամ երկրները փետրվարի 20-ին ազգային մակարդակով միջոցառումներ են անցկացնում, որոնք նպաստում են սոցիալական արդարության ամրապնդմանը։ Ըստ կազմակերպիչների միջազգային ամսաթիվը պետք է նպաստի աղքատության վերացմանը, մարդկանց լրիվ զբաղվածության ապահովմանը եւ արժանապատիվ աշխատանքին, տղամարդկանց եւ կանանց հավասարությանը, ինչպես նաեւ սոցիալական բարեկեցությանն ու արդարությանը բոլորի համար։ Լուրերի թարգման ավարտին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, Հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց տեղունների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0-ից 4, ցերեկը 6-ից 10 աստիճան տաքություն։